ولهذا كان من أعظم الإثم وأشد اللؤم العقوق بالأم نكو سبب هيو إكاوة نكتك ميونغوني مما ذنب ما كوبا سانا يناو لو ميوة كبيسة ناني ووفم كوبا سانا متكم فكم عاصي مزازي ماما كيف يعق الإنسان أمه وهي خير من قدم له معروفا وإحسانا وإكراما في بمتو تنفني ووفم ماما wakati mzazi mama ndiye aliyemtangulizia yeye kila aina ya wema. Mtangulize mama bwana, kisha fuata baba yako mzazi. Kuna watu wadharau baba zao kwa sababu Allah amemfungulia yeye, baba yake hakumfungulia. Wewe wafikiri ngelikuwa na kungoja ngerithi nini? Wewe atamwambia babake hivyo, ngerithi nini? Ngerithi hiyo basikili yako hiyo, kama nkipikipiki ulichokuwa nacho hicho mi bwana natoka jasho langu bwana huu baba vipi huu ah aliyekuzaa tu mzazi ukamwona baba atakuwa na chozi kwa ajili ya mtoto wake atafaulu kweli huyo ah, ah ndio muona yule mtoto majanga hayamweshi hana raha katika maisha yake likitoka hili hili wale wale watoto wake ndio wamtesa na huyo mkewe anemtangulia wala fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum baadhi ya watu inma yuridu Allah liwa'adhibahum biha fil hayati dunya kuna watu wallahi Allah awaadhibu na mali zao na watoto wao katika hii dunia kuna watu waishi kwenye adhabu usishangae ukafurahishwa na mali zao na watoto wao inma yuridu Allah liwa'adhibahum biha fil hayati dunya Kuna watu Allah awaadhibu na mali zao na watoto wao katika uhai wa dunia. Na kile unachomfanyia mzazi wako utakikuta kwa watoto wako. Mfanyie wema mzazi wako, ule wema utauona kwa watoto wako. Mfanyie uovu mzazi wako, ule uovu utakuja kuuona pengine na zaidi kwa watoto wako uliowazaa. tutaona tu hapa duniani na kesho akhira kuna makubwa zaidi na sallallahu alaihi wasallam